collageno cae sano. En nia moderna mondo faricis generala tendenzo la ideo che pilloloi de vitaminoi, mineraloi cae aliei chemiagioi bon faras alla sano. Multe homoi englutas tien medicamentoin sub la promesso che ili vivos per tio pli sane cae pli longe. Tamen multa il tiui montrigas ne tiel efficae ciel ili promesas, se ne diri tute trompae. Facte, ili povas ec mal bon fari. Ili farigis en multae ocasoi simpla fonto de mongaino por la industrio de medicamentoi. Antau ol al preni tiaen piloloin, oni devas zorge esplori ciu existas studoi quiui effective montras ilian bonan efficetson. Un el modae modai substansoi, quiu dum la lasta iaroi farigis vaste recomendata, estas collageno. La facto che oni recomendas gin tre ofte por plibeligi la hauton, igi gin pli glata cae fresha, do temas pri instigo al cefe virina intereso, metas gin sub subspecton de pura vant apelatia substanzo. Ciu effective collageno bonfaras alla sano, au eble temas nur pri cosmetica pretendo. One calculas che la tut monda per collageno supplementajoi attingis uno como naudec nau miliardoin da dolaroi en la iaro du mil dudec unu, cae che gi crescadas ciu iare. Britae cae hispanae esploristoi, antau nelonge, cunmetis amplexan revision de datumoi pri la efficetso de collageno ie la homa sano faculo el plurai aliei landoi partoprenis en tiu studo. Pli ol cent esploroi, cun presca oc mil partoprenantoi, estis detale analizitai. Oni concludis fine che la englutado de collageno montris notinda in ie iela elastezzo cae sano de la hauto en patiento cun osto artrito gili gigis al mildigo de doloro relati al muscoloi, collageno pli grandigis la quanton da sen grassa e muscolo cae modestan pli bonigon de furto a parte en specifai home gruppoi anca tendenoi ricevis pli bonan capablon mechanike funkcii lau concernei mesuradoi. Collageno montris ancao che gi favoras la san staton de la coro, de la metabolai reagoi, cae de la buscio. Collageno estas proteino abunde trovata en la homa corpo, essence grava por la sano de la hauto, ostoi, cartilagoi, tendenoi cae articoi ec de la agio de tridec iaroi, la productado de tiu substanzo sen cece malpliigas en la corpo, cae tio causa sulcoin cae malfirmetson de la hauto cae articain doloroin inter alie. Troa englutado de sucero, tabac fumado, cae tro longa restado sub fortei sun radioi, estas factoroi quiui pli rapidigas la perdon de collageno. Natura collageno estas havebla pere de nutrajoi, ovoi, gelateno, viandoi, supo el ustoi. Sed por la productado estas necessa ancao equilibra dieto con proteinoi, vitaminoi cae mineraloi.